Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Bismillahirrahmanirrahim Allohga hamd sano bo'lsinki Alloh taolo shu moddiy davrda odamlar iymonni ozgina dunyo uchun sotyapti. Har xil nomlar bilan tovillar, hayla, oldovi bilan dunyo evaziga dinni sotyapti odamlar aqidalarni sotyapti yoshlik dollar va real yig'ishga kasb qilishga sarf bo'layotgan paytda Muaviya roziyallohu anhu ning rivoyati Sahih Buxoriyda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم يعني من أمة تمدن برقروه شنا قبول دكي الله نين شريعتنا ورنتا ده الله نين حكم لرنا تطبيق لده وشا جماعت نين بيت صفات شو كي الله نين حكمنا ورنتا ده ikkinchi sifat shu شو shu bo'ladiki yuqatiluna alal haq ular haq ustida urushadi jang qiladi allohga shukrki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak tillaridan yuqotiluna kalima chiqqan agar yujohiduna kalima she'rda ham chiqqanda odamlar tavillarni qilib aytar ediki biz qimmat qimmatlikka qarshi jihod qilyapmiz biz pashshalarga qarshi jihod qilyapmiz biz nazofat rivojlashtirishga jihod qilyapmiz deb jihodni sotishga harakat qiladilar. 3-sifat shu bo'ladiki, zohirina, ular g'olib bo'ladi. Ba'zi rivoyatlarda vahum aizzatun degan kalima kelganki, ular aziz bo'ladi, g'olib bo'ladi. 4-sifat la yadurruhum man khalafahum va la man khazalahum, ya'ni ularga qarshilik qiladiganlar ularni yordamsiz tashab ketdi. yordamsiz tashab ketadiganlar ularga zarar yetkazilmaydi Muhaddislar shu hadisning sharhida aytadilarki, la yazurruhum, ya'ni zarar yetkazilmaydi Buni ma'nosi shuki, ularning aqidasiga, ularning fikr nazariga dushman zarar yetkazilmaydi Ha, qo'lda jismoniy e'tibordan, badaniy e'tibordan, moliyaviy e'tibordan nuqson ular yetkazadi Izzat va nomusga nuqson yetkazadi U yetkazyapti ham. lekin shu hamma taklif shu hamma mashaqqatlar va qiyinchiliklardan keyin ham ular sobit qadam turadi dushmanlar ularning aqidalarini o'zgartirilmaydi shu sifatlarga loyiq bo'lish uchun biz alloh taolodan duo qilishimiz kerakki alloh taolo bizni ham shu o'sha guruhdan qilsin shoyatki biz bugun o'sha davrga aytib kelganmizki bizni dinga chaqirganlar bizni dinga da'vat qilganlar bizga qarshilik qilyaptilar bizga dindan dars bergan ustozlarning aksariyati bizga qarshi bo'ldi ular gaplarimizni ahmoqlik va beaqllik deb biladi aytadi aytadiki bular tushunmaydi bular beaql bular bular ba'zi yigitlar yoshlarning guruhi dedi bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki badal islamu g'ariba islom g'ariblik holatda boshlangan ya'ni ajnabiy bo'lgan shu din begona bo'lgan mushriklarni ortasida tavhid e'lon qilingan undan keyin e'lon qiluvchilar ajnabiy begona bo'lib qoldi o'zlarini uylarni ichida begona bo'lib qoldi oilalarning ichida begona bo'lib qoldi. Biz ham ustozimiz va ahli ilmlarimizning orasida begona bo'lib qoldik. Shu gaplarimiz odamlar tushunmayapti. Va sayaudu g'ariban kama bada. Shu din yana yana ham g'arib bo'lib qoladi. Xuddi oldin boshida bo'lganda. deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki shuna bir payt kelyapti vaqt kelyaptiki dinga amal qiladiganlarning misoli cho'g'ini qo'llarga ushlab turgan odamga o'xshaydi agar o'sha cho'g'ini tashlab yuborsa dindan qolib ketadi agar ushlab tursa uni qo'llari uni qo'li yonib ko'yib turadi Shuning uchun qalblarimiz kuyadi. Ko'zlarimizdan yosh chiqib turadi. Qonlarimiz to'kilib turadi. Lekin biz sabr qilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Muru bil ma'ruf va nahu anil munkar." Yaxshilikka buyruq qilinglar, yomonlikdan qaytaringlar. Qachongacha shu ishni sizlar qilishlaringiz kerak, hatto idza ra'ayta shuhhan muta'an, ki itoat qilinadigan baxillikni ko'rsinglar bitta bor buxul bitta bor shuhda baxillik u moli davlatda bo'ladi shuh jon to'g'risi bo'ladi ya'ni shunaqa holat kelsa inson o'zini molini berib ham jonini saqlashga harakat qiladi-ku. O'sha shuh bo'ladi, ya'ni jon jondan voz kechmaslik, jondan o'tmaslik. Baxillikda, ya'ni jondan baxillik qilish shuh bo'ladi. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون deganda alloh taolo kimki shu kasallikdan saqlansa jon berish baxillikdan saqlansa alloh taolo ular to'g'risida aytganki ular muflihlardir ular muvaffaqlardir degan alloh taolo ya'ni qachonki shu itoat qilinayotgan baxillik ko'rinsa va itoat qilinayotgan xohish ko'rinsa dunyoga muhabbat qo'yilsa va har kim o'zini fikrini to'g'ri deb bilsa, falayka bi xossati nafsik. O'sha paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, o'ziz bilan mashg'ul bo'ling. Afzal daraja nima endi? O'sha kunlarda amal qiladigan odamning darajasi afzal bo'ladi. Ishlab turgan odamning darajasi afzal bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki lil amili 50. Shu sabr kunlarda amal qiladigan odamning ajri savobi 50 kishiga barobar bo'ladi lekin sahobalar aytganki ajru 50 minhum o'sha zamonalik musulmonlarning 50 kishining ajrimi ya rasululloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki yo'q bal ajru 50 minkum sizlar sahobalarga o'xshab ya'ni sizlardan ellikta sahobaga barobar unga ajr beriladi kim o'sha sabr kunlarda amal qilsa shuning uchun meni do'stlarim biz bugun rosa ajib holatlarda va kashmakash zamonadan o'tyapmiz lekin chunki muomala dinniki bu dinning muomalasi bu shuning uchun o'rilmaymiz. xo onalarimiz qurbon bo'lib ketsin singillarimiz yig'lab yursin qizlarimiz qamalib ketsin jonimiz jonimiz chiqib ketsin fido bo'lib ketsin lekin biz eng qimmatli narsa dinni qurbon qilolmaymiz dindan voz kechilmaymiz birodarlar biz bitta nazariya uchun yashaymiz bitta aqida uchun yashaymiz <coughs> aqida uchun ulamiz shu aqida uchun biz uylardan chiqqanmiz ota onani tark etganmiz bola chaqa farzandlar opa singillar aka ukalarni tark qilib kelganmiz bo'lmasa alhamdulillah biz bo'lmasa biz alhamdulillah cho'loq emasmiz mayub emasmiz dunyoda bor qism qism tijoratlarda biz ham oldida yursak bo'ladi lekin bu allohning fazli bizga bo'ldiki alloh taolo bizni bu yerga olib keldi biz shukr qilishimiz kerak ki alloh taolo shu zamonada bizni mujohidlardan qildi shukr tildan bo'ladi xuddi shunaqa amallardan ham bo'ladi amallardan shukr istiqomatdir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki Qul amantu billahi thumma istaqim. Ayt, men Allohga iymon keltirdim. Undan so'ngra sobit qadam bo'lgin. Zamona nima deysa deysin. Muxoliflar nima qilsa qilsin. Bizni yordamsiz tashab ketadiganlar ular qaysi toifadan bo'lsin, qaysi qabilada bo'lsin, nima qilsa qilsin. Biz o'zimiz aqidamizda sobit qadam bo'lishimiz kerak. biz aqidamizni qo'yvorilmaymiz cho'g'ini qo'llarimizda ushlasak qo'llarimiz ko'yib turadi qalblarimiz yonadi opa singillarimiz yig'laydi onalarimiz yig'laydi farzandlar bola chaqamiz yatim bo'lib ketadi bu bo'ladi bo'lsin bu allohning payg'ambarning bashoratlari kelajak bo'ladigan g'aybning xabarlari. Shu din shunaqa chiroyli go'zal dinki, shunda hech kimga shu dinda hech kim hech kim aldangan yo'q. Hech kimga farib bergan yo'q, makr qilingan yo'q. Ochiq-ochiq aytilgan ki shu dinda amal qilish shunaqa qiyin bo'ladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana qiyin bo'ldi. bugun shu bo'lib qoldi mer birodarlarim biz qaysi aqida uchun turganmiz qaysi aqida uchun birodarlarimiz qurbonlik bergan bo'lsa ular o'zlarini badanlarida borudni bog'lab nima borudni baylab borudni qo'yib o'zini o'zlarini portlab ketgan bo'lsa ular fido bo'lib ketdi bugun agar har xil odamlar kelib jihod to'g'risi bizga dars bersa biz uni tahammul qilolmaymiz biz uni bardosh qilolmaymiz biz faqat shuni tushunamizki shariat ya shahodat tirik qo'sik shariat bilan o'tsak dunyodan shahodat bilan uchinchi yo'lni biz qabul qilolmaymiz biz jo'g'rofiyai chegaralarni bilmaymiz Biz uchun Pokiston, Afg'oniston, Eron, Arabiston, Ajamiston hammalar bir xildir. Afrika, Amerika biz uchun bir xildir. Qayerda Alloh taolo bizga tavfiqini bersa, biz dushmanga qarshi urushamiz. Inshaalloh. Chunki shu difoiy jihad bu Shuning uchun shunda hech qanday shart yo'qdir. difoiy jihodda shu shartlar bo'lmaydiki, urushsangiz fitna bo'ladi. urushsangiz odamlar turib ketadi ey allohning bandasi bu dinning muomalasi-ku izzatning muomalasi-ku nomusning masalasi-ku shunda hikmat maslahat shart degan gaplar yo'q bugun biz farzandlarimizga bugun biz farzandlarimizni islomiy qoida qonun bilan tarbiya qilinmayapmiz singlimni hijobga majbur qilinmayapmiz qizim qizimni islomiy shariat bilan kontrol qilinmayapman. Bugun biz farzandlarimizga islomiy tarbiya berilmayapmiz. Singillarimizni hijobga majbur qilinmayapmiz. Qizlarimizni islomiy shariatga mutobiq yurgizilmayapmiz. Uylarimizni, oilalarimizni islomiy ahkom bilan tarbiya qilinmayapmiz. Biz rasa yomon holatdamiz. shu holatda ham agar biz hikmat maslahat deb gapirsak aytsakki shuna qilsak shuna bo'lib ketadi una qilsak buna bo'lib ketadi shu gaplar bizga qobil qabul emas albatta pokiston bo'lsin afg'oniston bo'lsin biz alhamdulillah shar'iy jihodda mashg'ulmiz biz o'zimiz jihodimizda hech qanday shak shubha qilmaymiz men aytamanki agar kimki 10 yildan keyin shuni tasavvur qilsa ki biz barhaq emasmiz. Men aytamanki, Alloh taolo uni o'zining rahmatidan uzoqlashtirgan. Yo'q, biz alhamdulillah barhaqmiz. Biz kattalarimizni qurbon qilganmiz. Biz birodarlarimizni qurbon qilganmiz. Biz singillarimizni qurbon qilganmiz. Lol masjidda singillarimiz bizga payg'am berib ketgan shariat ya shahodat biz undan xiyonat qililmaymiz. biz 1 millimetr ham orqada orqaga qaytilmaymiz. Sochga barobar ham orqaga qaytilmaymiz. Biz aqidamizdan orqaga qaytmaymiz. Agar qaytsak, qaysi kuni biz aqidamizdan qaytsak, Alloh taolo bizni zalil qilib tashlaydi. Tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir. Birodarlarim, biz shu dinni o'ylab shuni intihob qilganmiz alhamdulillah. Biz mukammal basirat bilan jihad yo'lini tanlaganmiz. Agar biz shu dinini basirat bilan ixtiyor qilmagan bo'lsak, biz jo'natayotgan fidoilarga biz xiyonat qilyapmiz. Ularni biz aldayapmiz. Mana sizlar boringlar, o'lib ketinglar, biz sizlarni orqasida tirq qolamiz. Unda bo'lsa biz xoin bo'lamiz. unda bo'lsa unday bo'lsa biz g'addor bo'lamiz hech kimni tanqid qilish hadaf qilish maqsadim emas maqsadim hech kimni tanqid qilish emas albatta lekin biz iymonlashmoqchimiz iymonlarimizni toza kuchaytirmoqchimiz biz qaysi maqsad uchun hadaf uchun birinchi kuni o'ylarimizdan chiqqanmiz o'sha maqsad bugun ham qalblarimizda toza yangi turish kerak dunyoning yaltiroq aldov gaplar bizni oyoq bu yoqqa qilib tashlamasin biz har shahid har fidoi har zaxmiy birodar har singilga singil to'g'risi allohni oldiga javobgarmiz bizdan oldin o'tib ketgan har shahid har fidoi har zaxmiy birodar har zaxmiy singilning javobini Allohning oldiga berishga biz majburmiz. xosatan jihad Pokiston to'g'risida men sizlarga vasiyat qilaman, nasihat qilaman. Ki oxir vaqti kelganda bizdan xiyonat bo'lib ketmasin. Tomga bir ikki qo'l qolganda tushib ketmaylik. Uzoq qolmagan fath yaqindir. Nasrun minalloh va fathun qarib va bashiril mu'minin. Biz har vaqt shuni o'ylaymizki, ey Alloh, shu dinning asosini so'layapsan bizni ham shu asosga tashab qo'ygin mayda chuyda toshlar ga kabi bizni so'lib qo'ygin sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerakki asoslarda fundamentallarda har xil toshlar mayda chuyda toshlar kirib ketadi biz shu asosda so'l solinish uchun dunyoga kelganmiz inshaalloh. Alloh taolo bizni asosda ishlatib qo'ysa, ertaga devor bo'ladi. O'sha devor uchun yaxshi-yaxshi g'ishtlar kerak bo'ladi. Undan keyin u g'ishtlarni ustida rangi ro'g'in bo'ladi. Uni ustida yana gulkorlik bo'ladi. Gullar yasiladi. Qism-qism chiroyli manzaralar bo'ladi. Uzoqdan ko'rganlar o'sha devorni maqtaydi. lekin biz asosda qolamiz hech kim bizni ko'rmaydi inshaalloh ham biz alloh taoladan shuni so'raymizki biz zikrlarimiz ham bo'lmasin biz faqat va faqat allohning rizosini so'raymiz hech kim bizni islamasin biz xohlamaymiz agar xohlasak faqat shuni xohlaymizki zikri xayr bo'lsin yaxshi zikrimiz bo'lsin yomon zikrimiz bo'lmasin ki fulonchi xiyonat qildi fulonchi g'addorlik qildi biz bir, bir buyuk maqsad uchun urushyapmiz o'sha buyuk maqsad uchun jihod qilyapmiz biz dunyoviy siyosatlarda dunyoviy siyosatlarda tushib qurbonliklarimizni zoya qilmaymiz. shu sovuq mavsumda birodarlarimiz Orakzayda sangarlarda o'tiribdi Badarda qor va qattiq shamol havolarda o'tiribdi. Janubiy Vaziriston, Shimoliy Vaziriston, Darra Odamxel, Pokistonni uzoq-uzoq mintaqalarda, viloyatlarda, mushkilotlarda o'tirib jihod qilyapti. Qamoqlarda minglab birodarlarimiz, onalarimiz, singillarimiz mahbus turibdilar. Biz shunaqa shuncha ko'p ishlarni qilgandan keyin yanadan nazar solishga rozi emasmiz. ki bizdan xato bo'lgan edimi yo'q bizdan o'shanda ham xato bo'lmagan edi bugun ham bizda xato yo'q men Allohni hozir nozir deb sizlarning oldida aytamanki alhamdulillah biz xato qilmaganmiz bugun ham xato emasmiz ha bizdan ozmas g'alatilar sodir bo'lgandir lekin asosan biz g'alat emasmiz biz murtadlarga qarshi jihod qilyapmiz bu shunaqa murtadlarki bular afg'onistondan bizni rohat olishga qo'ymaganlar bizni rohat bilan yashashga qo'ymaganlar biz bugun amirul Mu'minin mulla muhammad umar mujohid va u shahid bo'lib ketgan birodarlarning qisosini pokistondan olyapmiz biz afg'oniston jihod haq deb pokiston jihadga xiyonat qililmaymiz oldin aytib o'tganmizki biz jug'rofiyaviy chegaralarni bilmaymiz biz qonparastlikni bilmaymiz biz shaxsiyat bar biz parastiga qoil emasmiz kofir sizlarni oldida o'tiribdi kofir sizlarni oldida turibdi siz qurol ko'tarib yuribsiz shu shu jihod boladi dedi. siz oldingizda kofir bo'lsa oldingizda murtad bo'lsa siz unga otib turgan bo'lsiz unga qarshi jang qilyotgan bo'lsiz siz qatl bo'layotgan bo'lsiz u sizni qatl qilyotgan bo'lsa jihod shu boladi dedi. oxir jihod nima degan u Biz dinni shunaqa tushunganmizki, kofirlarni o'ldiringlar, ularni qatl qilinglar, ularni muqobilda qatl bo'linglar. Allohu akbar. Innallazina qalu robbunalloh. Kimlarki Robbimiz Alloh degan, thumma istaqamu, undan keyin sobit qadam bo'lgan, mutazalzal bo'lmagan, aqidalarda ularning aqidalarida o'zgarish kelmagan. Fala xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ular qo'rqmaydi, ular g'amgin bo'lmaydi. ulaik ashabul jannati xolidina fiha ular jannatda doimiy turadilar jazaan bima kanu ya'malun bu ularning amallarining evazidir inna lil muttaqina mafaza hadaiqa va anaba yaqinan muttaqilarga muvaffaqiyatlik bordir hadaiqa va anaba bog'lar angurlar bordir va kawaiba atroba tengdosh qizlar bordir ayollar bordir. Va ka'san dihaqa araqdan to'la giloslar nimalar bordir. Sharoblar bordir. La yasmauna fiha lagwan wala kizzaba. Shuna shunaqa jannatga unda va yolg'on gaplarni ular eshitmaydi. Jazaa'an min robbika ataan hisaba. Bu seni Allah seni Robbing tomonidan barobar sarobar berilgan ayvazidir. Birodarlar, orqaga qaytish yo'q. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki qiyomat yaqinlashganda fitnalar ko'payib ketadi u fitnalar qorong'i kechalarga o'xshaydi u unaqa fit, o'sha fitnalarda uch xil odamlar barbod bo'ladi yahliku fiha kullu shuja'in batal kuchlik bahodir odam unda barbod bo'ladi va kullu xatibin misqa gapdon da'vatchi barbod bo'ladi va kullu rakibin mudi tez tez yuradigan odam barbod bo'ladi bu uch xil odamlar shunda barbod bo'ladi bahodur qahramon odam shuning uchun barbod bo'ladiki u o'zining toqatida g'ururlanadi gapdon odam shuning uchun barbod bo'ladiki u o'zini ilmiga o'zini bayoniga suyanib turadi ko'p yuradigan odam shuning uchun barbod bo'ladiki o'zini do'stliklar o'zini tanish bilishlarga so'yanib so'yanib qoladi alloh taolo shu uchlasadan bizlarni qilmasin alloh taolo bizni o'zining shunaqa ojiz mutavozi bandalardan qilsinki ular to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki atadruna avvala man yadkhulul janna oyo bilasizlarmi jannatda birinchi kim kiradi sahobalar aytdilarki alloh va uni rasuli ko'proq bil, bilguvchilardir. Qala fuqaraul muhajirin. Aytdilarki, muhtoj faqirlar, muhtoj muhtoj muhojirlar ke ularning zaruratlari kerak narsalari ularni qalbida qop ketadi. La yastati'una laha qada'an uni bitirilmaydi. bular dunyodan olamdan o'tsa o'tgandan keyin alloh taolo malaikalarga buyruq qiladiki boringlar ularga salom qilinglar farishtalar aytadilarki biz ey alloh seni eng yaxshi maxluqlardanmiz qanday bo'lib biz ularga qanday qilib biz ularga borib salom beramiz alloh taolo aytadiki ha bular shunaqa odamlarki tuttaqa bihimul makare musibat paytda ular orqalik foyda olinar edi. Va tusaddu bihim sughur islom chegaralari ular orqali saqlanar edi. Lekin ularning qalbida shunaqa zaruratlar, hojatlar qolib ketar ediki, ularni u zaruratlarni ular bitirolmas edi. Undan keyin farishtalar keladi, hamma darvozalardan kiradi. fayadxuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum. Shu sobit qadamlik evazida evaziga sizlarga salom bo'lsin. Fa ni'ma uqbaddar. eng yaxshi turadigan joy oxirat joydir. Birodarlarim, Afg'onistonning fathasi yaqindir. Afg'onistonning fathasi shoyad yaqin. Lekin biz xohlaymizki Afg'oniston ozod bo'lsin, faqat fath bo'lmasin. Afg'oniston ning shaytonlikdan ozod bo'lsin. Afg'oniston dunyoning siyosatlaridan va shaytonliklardan ozod bo'lsin. Bizga tip toza xolis Dorul Islom kerak. Biz xohlaymizki, qaysi kuni Kabul ozod bo'lsa, o'sha kuni Islomobod ham ozod bo'lsin. Alloh taolaning va'dasi haqdir. Biz bilmaymizki, o'sha vaqtda biz bo'lamizmi yo bo'lmaymizmi. Lekin shu gaplar inshaalloh zarur sabit bo'ladi. Shu gaplar inshaalloh bir kun zarur zohir bo'ladi. negaki Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam aytganlarki la yadurruhum man khalafahum ularga qarshilik qiladiganlar ularga zarar yetkazilmaydi ularni beyor madadgor yordamsiz tashab ketganlar ularga zarar yetkazilmaydi bas Allohdan duo qilaylikki alloh taolo shu sozishlarni makro farablardan har xil yurib turgan gaplardan toliblarning zehnlarida qalblarda solinayotgan shaku shubhalardan pokiston jihod to'g'risi tarqatilayotgan e'tirozlar shubhalardan alloh taolo bizneslarni saqlasin alloh taolo shu sozishlarni barbod qilsin nomurod qilsin. Alloh taolo shu shukuk shubhalarni, shak shubhalarni qalblarimizdan chiqarsin. Qaysi yaxshi niyat, yaxshi ixlos va yaxshi jazbolar bilan biz birinchi kuni maydonda o'tirganmiz, o'sha jazbolarni agar u 1000 ta jazbo bo'lgan bo'lsa, u 1000 ta niyat bo'lgan bo'lsa, bugun Alloh taolo uni 100 mingga aylantirsin. Alloh taolo jazbalarimizni orzularimizni islom foydasiga, islom manfaatiga bo'lgan niyatlarimizni behad va behisob qilsin. Alloh taolo qalblarimizni cho'g'ga aylantirib qo'ysin. Yuraklarimizni cho'g'ga aylantirib qo'ysin. Alloh taolo qalblarimizda kofirlarga qarshi nafrat va g'ayz va g'azab va yomonlik shunaqa so'p qo'ysinki, qalblarimiz tandurga o'xshasin. Biz tandurga o'xshasinki kofirlar uni ichiga kirib yonib ketsin biz musulmonlarga mehribon bo'laylik musulmonlarga muhabbat qilaylik musulmonlarga yaxshilikni beraylik biz shuning uchun harakat qilishimiz kerak har xil yurib turgan gaplardan o'zimizni saqlab turishimiz kerak alloh taolo bizni sobit qadam qilsin qoldi ahli ilmlar bularga meni nasihatim shuki jim o'tirmanglar odamlarni malomatlarni parvo qilmanglar bugun membardur ertaga qabardur bugun sizlar gapirolisizlar lekin ertaga gapirilmaysizlar dunyodan qaytganda dunyodan olamdan o'tgandan keyin hech narsa qilolmaysizlar ahkamul hokiminni oldida turasizlar alloh taolo sizlardan so'raydiki men sizlarga ilm bergan edim sizlar shu masalalarni tushunib turgan edilar nimaga jim o'tirgan edilar ular aytadilarki ey alloh biz odamlardan qo'rqar edik. Alloh taolo aytadiki: "Iyyaya haqqan takhaf." Men qo'rqishga ko'proq haqdor edim-ku. Ey birodirlar, ahli ilmlar, sizlarga iltimosim shuki, eski mujohidlarga iltimosim shuki, haq gapirishdan hech kim haq gapir haq gaplarda hech kimni parvo qilmanglar. hozir faqat Allohu akbar deb hujumga o'tish kerak xolos. Boshqa hech narsa qolmadi. Hikmat maslahat degan gaplarni vaqti qolmadi. Hikmat maslahat Alloh aytgan, Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytgan gap xolos. Biz shunaqa hikmatni bilmaymiz. ki uni ma'nosi shu bo'lsinki, butun dunyo chiqib ketsin, g'arq bo'lib ketsin, men tirq tirik qolay. Biz shunaqa hikmatni tan olmaymiz shunaqa hikmatga shunaqa hikmat maslahatga da'vat qiladiganlarga biz qarshimiz biz ularning dushmanlarimiz ulardan nafrat va bezorlikni izhor qilamiz alhamdulillah qad bada baynana va baynakumul adawatu val bag'do hatta tu'minu billahi wahda bizu sizlarni o'rtasida dushmanlik va adovatlik zohir bo'lib ketgan hattoki sizlar Alloh vahdahu la sharika iymon keltirgan qadar keltirganga qadar biz sizlar bilan dushmanmiz qays aqidani biz shariat ya shahodat deb nomlaganmiz shu aqidadan orqaga qaytish yo'q nima bo'lsa bo'lsin biz yo'alishimiz kerak hayo qilishimiz kerak lol masjidda qizlarimiz opa singillarimiz biz bir kichkina madrasada band bo'lib tur berdik ku ular qurollarni ko'rgan emas otish oyoq tursin Biz pistoletlarni taqib yuribmiz. Qurollarni ko'tarib yuribmiz. Minglab qurollarni biz bilamiz. Biz ko'p ishlarni qilishga qodirmiz alhamdulillah. Unaqa bo'lsa nima uchun qo'rqyapmiz? Sharm qilishimiz kerak, hayo qilishimiz kerak. Allohga nima javob beramiz? Iqtisodimiz zaif bo'ldi deb bahona qilib orqaga qaytilmaymiz Agar tuf qilishga qudratimiz etsa, tuf qilinglar bu Pokiston faujiga, Pokiston nizomga, Pokiston rejimga, Pokiston ISI'ga tuf qilinglar. Agar tuf qilishni qudrati ham bizda bo'lmasa, Alloh taolo o'sha kuni bizga ko'rsatmasin. Hech hech bo'lmasa g'azabdan to'la ko'zlar bilan bu badbaxtlarga qaranglar. G'azabdan to'la ko'z bilan qarab niyat qilinglarki, bugun bo'lmasa ertaga senga ko'rsataman. agar biz shu azimat bilan shu iroda bilan yashasak inshaalloh alloh taolo bilan ko'rishganda alloh taolo bilan ko'rishganda yuzlarimiz nurlik bo'ladi agar shu azimat bilan yashasak rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida turishga loyiq bo'lamiz bugun biz pokistonda qilyap jihodimizning uchta maqsadi bordir eng muhim buyuk maqsadi islomiy nizomni o'rnatishdir. Ikkinchi maqsadi mazlumlar, shahidlar, birodirlar, aka-ukalar, opa-singillarning qisosidir. Uchinchi maqsadi shu kufri nizomning yomon oqibatidir. Biz bularni pachani chiqarishimiz kerak. Biz shu 3 ta maqsadlarni bitirgan qadar bitirganga qadar urushamiz, urushamiz, urushamiz inshaalloh. Bu Allohga bergan ahdimiz. biz Allohdan so'raymizki, Allohga bergan ahdga, ahdni vafa qilishga Alloh taolo bizga tavfiqini bersin, qudratini bersin. Alloh taolo ahdda xiyonatdan bizni saqlasin. Alloh taolo bizga shunaqa dinni berdiki, shunda zaif bo'lib gapirishga hojati yo'q. Biz xayr ummatmiz, eng yaxshi ummatmiz, eng yaxshi afzal odammiz. Biz musulmonmiz. Biz hammalarni oldida mustahkam bo'lib gapirishga qodirmiz. Mustahkam bo'lib urush qilishga, jang qilishga qodirmiz. Hech kimdan qo'rqishga hojatimiz yo'q. yujahiduna fi sabilillahi va la yakhafuna lawmata laim. Allohning yo'lida jihad qiladi ular va malomatchilar, tanqid qiladiganlar, e'tiroz qiladiganlarning e'tirozini parvo qilmaydi. Lekin Alloh taolo bu bu Alloh taolo shu sifatlarni kimga beradi? hammalarga bermaydi. Zalika fadlullohi yutihi man yasha. Bu Allohning mehrbonligi, kimga xohlasa beradi Alloh taolo. Bu Allohning mehrbonligi. Shu sifatlarni Alloh taolo hammalarga bermaydi. Duo qilaylikki Alloh taolo bizga, sizlarga, avlodlarimizga oilalarimizga shu sifatni bersin onalarimizga opa singillarimizga aka ukalarimizga va butun ummatga shu sifatlarni bersinki ular kufrni oldida sobit qadam tursin va qonning oxiri qatarasi tukilgan qadar mustahkam tursin allohu akbar allohu akbar allohu akbar Wallahu g'olibun ala amri ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تعالى أزنين بيورقنا بترادة ضرور لكن كوب تشلك شونة بالميدة الله تعالى أزن إيشنا بترادة البتة لكن كم لك بترادة شو بزجة معلومة ماس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن كوب تشلك شو حقيقتنا بالميدة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم iymon bilan hidoyat bu dunyoda taxt g'ariblarga jannat bo'lsin buyuk bu baxt siyosatu makr hiyla tinma yoqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin Hijrat jihad jamoatga nima yetsin? Azizlikda sadoqatga nima yetsin? Vafodorlar maqsad murodiga yetsin. Bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin. etken aşkürler ölüp gitti Asan emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Allah qo'li Allah qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilen kam amal ham bizga yetar buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa Ko'z ochilmas inson daim Kokulmasın Asal imas iken do'stlar jannat yo'li Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannatun jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.